39 skirsnis. Pro didelis Jonas kilės matėsi ilgos kojos ir liesi keliai. Jį drebėjo nuo šalčio. Ji tikrai turėjo rankoje laišką, kurį atkišo Marijui. Plėždamas laišką Marijus pastebėjo, kad didžiulė platė oblatė, kuria jis buvo užlipintas, dar neišdžiūvusi. Taigi raštas negalėjo būti iš labai toli. Štai ką Marijus perskaitė. Jaunuolį mano malonusis kaimynė. Aš sužinojau apie jūsų man parodytą geradarystę, kad prieš šešis mėnesius jūs sumokėjote mano skolą už būtą. Laiminu jūs už tai jaunuolį. Mano vyresnioji duktė jums papasakos, kad štai jau dvi dienos, kai mes visi keturi esame be duonos kasnio, o mano žmona serga. Jeigu mano lūkesčiai manęs neapvils, aš drįstu tikėtis, kad jūsų gailestinga širdis dėl to susigraudins ir įkvėps jums norą man pagelbėti ir man suteikti nedidelę geradarystę. Aš liekuosi su nuoširdžia pagarba, kuri ir dera žmonių giminės geradariams. Žondretas. Poskriptum, mano duktė lauks jūsų įsakymų, brangusis ponas Marijau. Tame mislingame nuotikėje, dėl kurio Marijus nuo vakar vakaro laužė savo galvą, šis laiškas buvo lyg žvakė įžiepta tamsiame Rusija. Viskas iš karto nušvito. Laiško kilmė buvo ta pati kaip ir anų keturių. Ta pati rašysena, tas pats stilius – Ta pati rašyba, tas pats popierius, tas pats tabako kvapas. Buvo penki raštai, penkios istorijos, penki vardai, penki parašai, tik vienų vienas siuntėjas. Ispanų kapitonas Donald Varesas, nelaimingoji moteris Balizar, dramaturgas ir poetas Jean Flo, buvęs aktorius Fabantų, visų keturių pavardė buvo Žondretas, jeigu žinoma patsai Žondretas, vadinosi Žondretas. Nors Marijus gana seniai gyveno Lušnoje, bet mes jau sakėme, labai retai turėdavo progą pamatyti net probėgšmais labai nekokius savo kaimynus. Jo mintys buvo kitur, o kur mintys ten ir akis. Galimas daiktas jis ne vieną kartą buvo sustikęs su žandretais koridoriuje ar laiptose, bet jam visi jie buvo tik tai šešėlį, jis tiek mažai juos tekreipdavo dėmesio, kad vakar vakare susidūręs bulvare su žandreto dukterimis, o tai be abejonės buvo jedvi, jų nepažino. Ir atėjusie mergina draugė su gailesiu ir pasišlikštėjimu jam sužadino tik labai neryškų prisiminimą, kad buvo ją kažkur sutikęs. Dabar jam viskas radosi aišku. Jis suprato, kad jo kaimynas Žandretas patekęs į paskutinį skurdą, iš jo pasidarė savo profesiją. Ėmė piktnaudžiauti labdaringų žmonių gailestingumu, sumedžiojęs adresų jis prasimanytomis pavardėmis rašydavo laiškus įvairiems asmenims, kurios laikė turtingais ir geraširdžiais, o jo dukterį savo riziką juos išnešiodavo. Taigi tėvas lengva širdimi rizikavo savo dukterimis, lošė su likimu, statydamas jas ant kortos. Sprendžiant iš to, kaip jie dvi vakar bėgo uždususios apimto siaubo, ir iš kelių jų žargono žodžių, kuriuos jis nugirdo tie dvi nelaimingosios galimas daiktas vertėsi dar kažkokiu tamsiu amatu. Marijus suprato, kad visos šios aplinkybės, tokios būdingos dabartiniai žmonių visuomenės antvarkai, ir sukūrė dvi atstumtas būtybės, nei mergaitės, nei merginas, nei moteris, skurdo pagimdytas pabaisas kartu ištvirkusias ir nekaltas. Tai buvo pasigailėtini padarai, neturi nei vardo, nei amžiaus, nei lyties, lygiai abejingi tiek gėriui, tiek blogiui, vos išėję iš vaikystės amžiaus ir jau netekę visko pasaulyje laisvės, dorybės, pareigos jausmo – Sielos dar tik vakar įsiskleidusios, o šiandien jau sugležusios panašios į gėles, kurios nukrito ant gatvės grindinio ir vysta purve, kol jas sutraiško tekiniai. Marijus nenuleido nuo merginos nuostabos pilnos skausmingo žvilgsnio, o įvaištinėjo po mansardą įžulį kaip vaiduoklis. Švaistėsi nekiek nesivaržydama savo nuogumo. Atsisegė ir suplyšę marškiniai kartais jai nusmugdavo koneligi juostus – Jis stumdė kėdes, simliojo sudėtus ant komodos tualeto reikmenis, čiupinėjo Marijaus rubus, naršė po kampus. Žiūrėkite, sušuko jį, jūs turite veidrodį. Ir lyg būtų buvusi viena pusbalsių ėmė niuniuoti vodevilių nuotrupas ir žaismingus kupletus, kurie dėl jos gomorinio kimaus balso aidėjo gūdžiai. Tačiau pro šį akiplėžiškumą smelkėsi kažkoks nenaturalumas, nerimas ir nedrasa – Begėdiškumas kartais esti drobumo rūšis. Sunku įsivaizduoti liūdnesnį reginį už šią paikiojančią lyg skraidančią po kambarį merginą, kurios judesiai priminė paukštį, pabaidytą dienos šviesos arba nusilaužusi sparną. Jautėjai, kad kitokiamis auklėjimo ir būties sąlygomis gyva ir laisvo šios merginos laikysena būtų jai teikusi patrauklumo ir žavesio – Gyvulių pasaulyje padaras gimęs tapti balandžių niekomet nepavirs jūrų ereliu. Šitaip gali atsitikti vien žmonių tarpe. Marijus paskendęs mintyse jai nekliudė, ji priejo prie stalo. A, sušuko jį knygos. Blausiuose jos akise bliksėjo žiburėlis. Aš irgi moku skaityti, pridūrė jį, ir jos tone buvo girdėti džiaugsmas, kad ir ji turi kuo pasigirti džiaugsmas, nesvetimas jokiai žmonių padermės būtybei. Jį gyvai pagrėbė nuo stalo atskleistą knygą ir gana sklandžiai perskaitė. Generolas Bodioenas gavo įsakymą su penkiais savo brigados batalionais užimti Ugomono pilį esančią Vaterlo lygumos viduryje. Ji pati save pertraukė. A, Vaterlo, žinau. Kažkada buvo tokios kautynis, mano tėvas tenai dalyvavo. Tėvas tarnavo kariuomenėje, mes visi pašėlė bonapartistai, matot kokie mes. Vaterlo tai prieš anglus. Ji padėjo knygą, pasiėmė plunksną ir sušuko. Aš ir rašyti moku. Ji padažė plunksną į rašalą ir atsigręžus į Marijų paklausė, norite pažiūrėti? Aš jums ką nors parašysiu, kad matytumėt. Marijui nesuspėjus nieko atsakyti, ji parašė švariame popieriaus lape, kuris gulėjo ant vidurio stalo. Faraonai jau čia. Paskui numetusi plums natarį. Nėra ne vienos klaidos, galite patikrinti. Mudvi su seserė mokėmis. Mes ne visuomet buvom tokios, kaip dabar. Mes netam ruošiamis. Ji nutilo įbedė užgesusi žvilgsnį į Marijų ir nusikvatojusi tarė tokiu tonu, kuriame buvo justicinizmo užgneušta didelį širdgėlą. Et. Ir ėmė pusbalsių dainuoti linksmos dainuškos motyvų. Valgyt mamytė neturiu ko, šalta tėtytė keuri triko, kentik nonete, drebėk žanete. Vos baigusi šį kupletą jis sušuko. Ar jūs kada einate į teatrą, ponas Marijau? O aš einu. Turiu broliuką, jis bičiuliaujasi su artistais ir dažnai man duoda biletą. Tik aš nemėgstu vietų galerijoje. Ten ankšta, nepatogu, prilenda visokių žmonių, kartais ir tokių, nuo kurių sklinda blogas kvapas. Paskui įsmeigė akis į Marijų ir keista mina jam tarė. Ar žinote, ponas Marijau, kad jūs labai gražus vaikinas? ir jiems abiems tuo pačiu metu šmėkštelėjo ta pati mintis, nuo kurios ji nusišypsojo, o jis paraudo. Ji priejo prie jo ir jam uždėjo ant peties ranką. Jūs nekreipiate į mane dėmesio, ponas Marijo, bet aš jūs pažįstu. Dažnai sutinku jūs laiptuose, bet to, kai vaikščiai netoli Austerlico kaimo, matau jūs užėjant pas tokį senuką Mabefą, kuris ten gyvena. Sutaršyti plauką jums labai tinka. Ji kalbėjo pašnipždom, nes norėjo, kad balsas skambėtų švelniai. Dali žodžių dingdavo kelyje iš gerklės į lūpas, lyg klaviatūroje, kuriai trūksta kelių klavišų. Marijus truputį pasitraukė atgal. Panelė, tarė į savo įprastų šaltų ir rimtų tonų. Aš čia turiu paketą, kuris rodos priklauso jums, leiskite jį gražinti ir padavė merginai voką su keturiais laiškais. Jis suplojo delnais ir sušuko. O mes visur išieškojome. Paskui greitai pagrebė voką ir tarė, viešpatė brangus – O mūdvi su seserė kur tik neieškojom, tai jūs jį radote, bulvare, tiesa, juk bulvare, ar ne? Matot, jis iškrito, kai mūdvi bėgom. Tai per mano sesutis kvailumą. Kai sugrįžom, jau nieko neradom. Nenorėdamas gauti pilos, juk tai nereikalinga, tai visiškai nereikalinga, tai absoliučiai nereikalinga. Namie pasakėm, kad laiškus išnešiojom, bet gavom špygą. Štai kur jie tie nelaimingi laiškai. O iš ko jūs nusprendėte, kad jie mano? Ak tiesa išrašysenos. Tai mudvi su jumis susidūrėm vakar vakare, kai bėgom. Nieko negalima buvo įžiūrėti. Aš paklausiau seserį, ar ten vyriškis? Sesuo atsakė, turbūt vyriškis. Tuo metu jį atskleidė graudų prašymą adresuotą ponui Senžagdių Opa bažnyčios labdariui. Aha, tai tam seniui, kuris eina klausyti mišių, tarė jį. Dabar pats laikas, to jau nunešiu, gal duos pusryčiams. Paskui vėl susijokė ir pridūrė, žinote, ką tai reikš, jeigu mes šiandien papusryčiausim. O ta, kad suvalgysim už vakarykščius pusryčius, už vakarykščius pietus, vakarykščius pusryčius, vakarykščius pietus, viską šiandien susyk. Tai va, po velnių, o jeigu jums dar to maža, tai dvieskite kaip šunys. Tik dabar Marijus prisiminė, ko nelaimingo į pas jį atėjo. Jis pasirausė lėmenis kišenėlėje, bet nieko nerado o mergina vis kalbėjo, tarytum visai užmiršusi, kad Marijus čia pat. Kartais išeinu vakare, kartais negrįžtų namo. Praėjusią žiemą prieš atsikeldami čia mes gyvenome po tiltais. Tūnodavome susispaudę, kad nesušaltume. Sesytė verkdavo, ak, vanduo. Kaip liūdna į jį žiūrėti, kai man ateidavo mintis nusiskandinti, aš tardavau savo. Brr, per daug šalta. Kada užsimanau, išeinu savo vieną, dažnai nakvoju grioviuose. Žinote, kai eini naktį bulvaru, Atrodo, kad medžiai raguoti kaip šakis, o namai visiškai juodi ir tokie dideli kaip katedros bokštai, ir dingojasi, kad baltos sienos tai upė ir tari savo. Žiūrėk ten vanduo. Žvaigždės tai lyg iluminacijų žibintuvėliai, atrodo, kad jos milksta ir jas gesina vėjas, o pati jautiesi lyg apkvaišusi, ausise lyg arklys prunkštų, nors naktis, bet girdi lyg rylą grojant, lyg verptuvą dūsgiant ar dar ką nors. Vaidenas lyg tave, kas akmenimis mėdytų ir bėgi, nežinodamas, kur viskas sukasi, sukasi prieš akis. Kai ilgai išbūni nevalgęs, labai keistai viskas atrodo. Ir jį pasižiūrėjo į jį klydinėjančių žvilgsnių. Gerai išrausęs ir išieškojęs visas kišenes, Marijus vis dėlto sukrapštė penkis frankus ir šešiolika sų. Tai buvo šiuo metu visi jo ištekliai. Pietum šiandien užteks, samprotavo jis, o rytoj pamatysime – Jis pasiliko savo 16 sų, o 5 frankus atidavė merginai. Toji griepte pagriebė pinigą. Puiku, sušuko jį štai ir nušvito saulį. Ir lyg to į saulį būtų ištirpinusi žargono labinas, jos smegenyse įtauškė toliau. Penki frankai, geltonikis, monarchas. Šit tokioje skilėje spangis raipsta, o jūs caca berniokas, spaudžiu jums letiną. Bravo, šutvininkai! Dviem dienoms bus skandimo ir maukimo, kepto ir šutinto, įmesim į gerklės atsakančiai. Jį užsitraukiant pečių marškinių, žemai nusilenkė Marijui, bičiulišką jam pamojavo ranką ir eidama į duris tarė, sudie ponė, kas bus tas einu pas savo senioką. Eidama pro komodą, jį pastebėjo ant jo sudžiūbusią dulkiną sužėdėjusią duonos kreukšlę. Godžiai ją pagrėbė ir ėmė graužti, nurksdama skani kieta, gali dantis įsisukti. Paskui išėjo. Penktas skyrius apvaizdos nurodytas langelis. Penkerius metus Marijus gyveno neturte varge, net dideliame varge, tačiau dabar pamatė, kad tikro skurdo dar nebuvo pažinęs. Tik dabar jis išvydo tikrai skurdą. Pe jo šmėklą dabar jis regėjo savo akimis. Iš tikrųjų, kas yra matęs tik vyro skurdą, tas nieko nėra matęs. Reikia išvysti moters skurdą. Kas yra matęs tik moters skurdą, tas nieko nėra matęs. Reikia matyti vaiko skurdą. Nusigyvenęs iki paskutiniosios vyriškis jau nesirinkdamas grėbėsi paskutinių priemonių. Vargas be ginklėms būtybėms gyvenančioms su juo. Nei darbo, nei uždarbio, nei duonos, nei kūro, nei drąsos, nei geros valios jis iš karto visko netenka. Dienos šviesa jam atrodo gestant išorėje – moralinė šviesa jam užgesta viduje, tose patamsiuose vyriški sutinka silpną moterį ir silpną vaiką ir juos žiauriai įtraukia į nešlovę ir gėdą. Tada jau įmanomas bet kokios klaikybės. Tik labai trapios pertvaros skiria nevilti nuo įdos ar nusikaltimo. Sveikata jaunystė garbė, šventa ir griežta dar jauno kūno nekaltybė, širdis, skaistybė, drovumas – Šis sielos epidermis viskas negailestingai trypiama, ieškant įsigelbėjimo priemonių. Netgi tada, kai rasoji priemonė yra gėda, net ir tada jį priimama. Tėvai, motinos, vaikai, broliai, seserys, vyrai, moterys, merginos – Šioje niurioje lyčių, amžių, giminyščių, niekšybių ir nekaltybių maišalinėje sudaro vieną masę, beveik tokią pat stangrę kaip mineralas sutūpę, suglaudę nugaras prie nugarų, ankštai susispaudę jie tūno kokiame nors laužė, kur jos nusvedė likimas, žvilgčiodami vieni į kitus gailingai žvilgsniais. Nelaimingi padarai, kokie jie išbliškia, kokie pastirė, tarytum gyventų kažkokioje kitoje planetoje, daug toliau nuo saulės negu mes. Ši mergina buvo Marijui lygoks patamsių pasiuntinys. Ji atskleidė jam naują šlykščią nakties pusę. Marijus beveik ėmė savo prikaišiuoti, kad buvo per daug užsiėmę svajonėmis ir aistra, kurios jam kliudė iki šios dienos susidomėti savo kaimynais. Sumokėjimas jų nuomos buvo tik mechaniškas poelgis. Kiekvienas juodėtas būtų šitai padaręs, bet jam Marijui reikėjo daugiau padaryti. Kaip tai? Tik siena skyrė jį nuo šių apleistų būtybių, kurios gyveno, grabaliodamos gyvenimo nakties tamsoje išmestos į žmonių draugijos. Jisai kasdien su jomis susidurdavo, buvo lyg paskutinė grandis siejanti jas su žmonių pasauliu, girdėjo jas kvepuojant, ar tikriau sakant švokščiant šalia savęs ir visiškai jas nekreipė dėmesio. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką jis už tos sienelis girdėjo to žmonės vaikščiant, išeinant, pareinant, kalbantis, bet liko visam tam kurčias. Jų kalbose buvo girdėti dejonė, bet jis net jų nesiklausė. Jo mintis buvo kitur, neįvykdomų svajonių ir svaičiojimų, nepasiekiamos meilės, beprotybės pasaulyje. O tuo tarpu šie žmogiškiai padarai, šie broliai Kristuje, broliai liaudyje, merdėjo šalia jo, merdėjo be reikalo. Ir jis net pats buvo dėl jų nelaimės iš dalies kaltas, ją sunkino. Jeigu jie būtų turėję kitą kaimyną, netokį fantazierių, kaip jis žmogu atidesnį, žmogu paprastą ir gailestingą, tai be abejo jų vargatas kaimynas būtų atkreipęs akį, jiems grėsintis pavojus būtų buvęs pastebėtas ir jie galimas daiktas jau seniai būtų priglausti ir išgelbėti. Tiesa, jie atrodė labai sugadinti, labai ištvirkė, labai grubus ir net labai išlykštus. Bet juk labai retai atsitinka, kad nusmukę žmonės išliktų nedegradavę. Be to yra tokia riba, už kurios jau išnyksta skirtumas tarp nelaimingų ir negarbingų. Ir vienus ir antrus galima nusakyti vienu žodžiu – nelemtų žodžių vargdieniai. Kieno tai kalti? Be to, ar gailestingumas neturi itin veiksmingai pasireikšti kaip tik tenai, kur nusmukimas ypač gilus. Šitaip sakydamas savo šį moralą, mat kaip visiems tikrai doriems žmonėms jam kartais tekdavo būti savo pačiam pedagogu ir save barti net daugiau, negu to būdavo nusipelnęs, Marijus laikė įsmeigęs akis į sieną skiriančią jį nuo žondretų, lyg mėgindamas prasiskverbti užuojautos pilnų žvilgsnių pro siaurą pertvarą ir sušildyti nelaiminguosius. Sienelė buvo sukalta iš lyščių bei kartelių ir planai aptinkuota, tad pro ją, kaip jau skaitėme, buvo aiškiai girdėti kiekvienas žodis, kiekvienas garsas. Tik toks svajotojas kaip Marijus galėjo iki šiol to nepastebėti. Sienelė neturėjo apmušalų nei iš Andretų, nei iš Marijos pusės, todėl buvo aiškiai matyti visą jos griozdišką konstrukciją. Marijus beveik nesamoningai žiūrinėjo tą pertvarą. Svajojant kartais galima tyrinėti, stebėti ir studijuoti neblogiau kaip mastant. Staiga jis pašoko. Aukštai prie pat lubų jis pastebėjo trikampę skilutę tarp trijų blogai pritaikytų lyščių. Tinkas, kuris tą skilutę dengė, buvo ištrupėjęs ir dabar užlipus ant komodos buvo galima pro ją žiūrėti žondretų gūštą – Kai kuriais atvejais užuojauta gali ir privalo parodyti smalsumą. Tas kilė buvo lyg koks slaptas langelis. Yra leistina vokčiomis pažvelgti į kito nelaimę, jei norima jai padėti. Pažiūrėsim, kas jie per žmonės ir kas ten pas juos dedasi, galvojo Marijus. Jis susikorė ant komodos, prikišo akį prie plyšio ir ėmė žiūrėti. Šeštas skyrius. Žmogus grobuonis savo lindynėje. Miestai, kaip ir girios, turi savo užunarves, kur slepiasi visų pikčiausi ir baisiausi jų gyventojai. Tačiau miestuose šitaip slapstosi nuožmus, darkus ir menkiečiai išlykštus padarai, o giriose slapstosi žiaurios, laukinės ir didingos ateit gražios būtybės. Užunarvė ir čia ir ten, bet žvėries užunarvė jaukesnė negu žmogaus. Urvas geriau, ne kaip užunarvė. Marijus išvydo kaip tik užų narve. Marijus buvo neturtingas ir jo kambarys buvo skurdus. Tačiau jo neturtas buvo kilmus, o jo pastogis kambarėlis švarus. Lindynė, kurią šią akimirką matė jo žvilgsnis, buvo bjauri, purvina, dvoki, šlykšti, priteršta ir tamsi. Šiaudinė kėdė, klibantis stalas, keli sukiužę podai ir du neaprašomi guoliai kampuose, tai ir visi baldai – Mansardinis keturių stiklų langelis, apraizgytas voratinkliais, tai ir visa šviesa. Pro langelį dienos spindulių įsiskverbdavo lygiai tiek, kad žmogaus veidas būtų panašus į šmėklos veidą. Sienos atrodė lyg raupsuotos. Vienų rumbų ir randų tarsi veidas sumadarotas kokios baisios lygos. Į sienų lyg pūliai sunkėsi drėgmė, visur ant jų matysi anglimi išbraižyti nešvankus piešiniai. Marijaus nuomojamas kambarys buvo klotas plytomis, nors ir sutrukinėjusiomis. Anamegi kambaryje nebuvo nei plytinių, nei lentinių grindų. Jo asla buvo išplūkta molio ir kalkių mišinių ir nuvaikščiojo pasidariusi visiškai juoda. Ant šios nelygios aslos, kurioje purva sudarė savotišką plutelį ir kurios nelitėdavo tik šluota, įmantriai žvaigždynais buvo įsimėtę seni batai, šliuris ir sučiūrės karmalai – Be ko kita šitame kambaryje buvo žydinys, todėl nuomos už jį reikėjo mokėti 40 frankų per metus. Židinyje galėjo matyti visko – gorę, puodą, lentgalių pakabintų ant vinių skudurų, paukščio narvelį, pelenų ir net vos rusenančią ugnį. Jame blausiai smilko du pagaliai. Šis laužas atrodė juo baisesnis, kad buvo labai didelis. Jame matėsi visokių kišulių, kampų, juodų skylių, palėpių, užuolandų ir užkabarių, šiurpių bedugnių kerčių, kuriuose atrodė turėjo tūno tikumščio didumo vorai ir pėdos ilgumo šimtakoje, o gal net kokie baisingi žmonių giminės padarai. Vienas golis buvo prie durų, antras prie lango. Abu savo galais rėmėsi į žydinį ir buvo Marijui gražiai matyti – Kampe priešais skylę, pro kurią žiūrėjo Marijus, ant sienos kabojo spalvota juodais mediniais rėmais graviūra, kurios apačioje buvo stambiomis raidėmis užrašyta – sapnas. Graviūra vaizdavo miegančią moterį su miegančiu kūdikiu ant kelių, debesyse sklandė realis su karūna snape, o moteris miegodamas stūmė karūną nuo kūdikio galvos. Gilumoje buvo matyti Napoleonas su aureole, atsirėmęs į žydrą koloną su geltonu kapiteliu – papuošta tokių užrašų Marenga, Austerlicas, Jena, Vagramas, Elau. Paveikslo pačioje ant žemės stovėjo prie sienos prišlietas kažkoks pailgas medinis skydas. Jis buvo panašus į apgręžtą paveikslą, į užpakalinę kokios nors teplionės pusę, į nukabintą nuo sienos veidrodį, kurio niekas neprisiruošia vėl pakabinti. Prie stalo, ant kurio Marijus pastebėjo plunksnakotį, rašalinį ir popierių, sėdėjo kokių 60 metų vyriškis, žema ūgis, sulysės, niurus, bliškaus veido, klastingų žiaurių ir neramių akių, pasibjaurėtinas niekšas. Pamatė šitokį veidą, Lafateris būtų pasakęs, jog tai Vanago ir prokuroro mišinys. Sparnuotas grobuonis ir žmogus, kliautininkas – Vienas antrą bjaurino ir papildė. Žmogus kliautininkas teikė paukščiui groboniui niekšingumo, o paukštis grobonis teikė žmogui kliautininkui šiurpumo. Vyriškis buvo su ilga žila barzda. Jis vilkėjo moteriškais marškiniais, iš po kurių matėsi gauruota krūtinė ir nuogos žilai šeriais apžėlusios rankos. Pro marškinius prateko purvinos kelnis ir batai su išlindusiais kojų pirštais. Dantyse jis laikė pypkę ir rūkė. Duono šitame laužė stigo, bet tabako dar buvo. Senis kažką rašė, galimas daiktas kokį nors laišką panašų į tuos, kuriuos skaitė Marijus. Ant krašto stalo gulėjo sena suplyšusi knyga su rausvu apdaru, kurio senoviškas bibliotekinis 12 lanko dalies formatas rodė, jog tai romanas. Aplankęs stambiomis didžiosiomis raidėmis buvo atspaustas šitoks pavadinimas – Dievas, karalius, garbė ir damos, parašė Diukre Diuminilis 1814 metai. Rašydamas vyriškis garsiai kalbėjo ir Marijus išgirdo šios žodžius. Tik pamanykite, lygybės nėra nie po mirties. Pasižvalgykite truputį po perlą šezo kapinės. Didžiūnai turtuoliai gulia aukštai, palei grįstą akacijomis apsodintą lėją. Jie gali ten atvažiuoti karietą. Smulkmėje nuskurdėliai nevykėliai, ko čia jų žiūrėti? Užkasami slėnumoje, duobėse, kur lygi kelių purvas, kur šlapia. Jie ten sukišami, kad greičiau supūtų. Kol nueis jų kapo aplankyti, kiek sykių į žemę prasmeksi. Jis nutilo, trenkė kumšį į stalą, paskui grieždamas dantimis pridūrė. Ak, aš suėščiau visą pasaulį. Prie žydinio susirietusi tupėjo ant nuogų kulnų stora moteriškė, kuriai galėjo duoti tiek 40, tiek ir 100 metų. Ji taip pat vilkėjo tik marškiniais ir segėjo mėgstiniu sijonu, sulopytų senos galumbės lopais. Jos ėjo storą kiltinę prikyštę dengiančią pusę sijono. Nors ši moteris buvo susigūžusi ir susirietusi, galėjo numanyti, kad ji labai aukšto ūgio. Greta savo vyro jie atrodė milžinį. Jos buvo bjaurų šviesiai rudi jau pražylę plaukai, kuriuos ji nuolat taršė savo didžiulėmis žvilgančiomis rankomis su paplokščiais nagais. Šalia jos ant žemės mėtėsi atskleista knyga tokio pat formato, kaip ir gulinčioje ant stalo, turbūt to paties romano kitas tomas. Viename guolyje Marijus įžiūrėjo pusnogę, blyškę veidę įstypusią mergaitę, kuri sėdėjo nukorusi kojas ir atrodė nieko negirdėjo, nematė, net nekvepavo – Tai be abejo turėjo būti merginos, kuri buvo atėjusi pas Marijų jaunesnioji sesuo. Iš pirmo žvilgsnio jai galėjo duoti 11-12 metų. Atidžiau įsižiūrėjus reikėjo pripažinti, kad jai nemažiau kaip 15. Tai buvo ta pati mergaitė, kuri vakar vakare rėkavo bulvare, kad moviau, tai moviau. Ji buvo iš tų geibių padarų, kurie ilgai neįsivysto, bet paskui netikėtai ir iš karto išauga. Tik tai skurdas formuoja šią pasigailėtiną žmonių augmenyje. Šitos būtybės neturi nei vaikystės, nei paauglystės. 15 metų jos atrodo 12, o 16 metų 20. Šiandien mergaitė, rytoj moteris. Sakytume, jo žengte peržengė gyvenimą, kad greičiau jį užbaigtų. Šiuo momentu jie atrodė dar vaikas. Beje, šitame bute nebuvo jokių darbo ramato žymių, nei varstoto, nei ratelio, nei įrankio. Viename kampe rioksojo krūva kažkokių įtartinų gelžgalių. Viskas bylojo apie tą slogų tingulį, kuris seka paskui neviltį ir pranašauja mirtį. Marijus kiek laiko žiūrinėjo šią klaikę patalpą baisesnę už kapą, nes iš visko jautėsi, kad čia blaškosi žmogiška siela ir spurda gyvybė. Palėpė rusys požemis – kur prie pat socialinio pastato papėdis šliaužėjo kai kurie neturteliai, dar nėra tikras kapas, tai tik jo priengis. Tačiau panašiai kaip turtuoliai, kurie stengiasi kuo prašmatniau išpošti savo rūmų priebūti, taip giltinė visada lydinti vargą priverčia savo priengiją galybę neįsivaizduojamo skurdo. Vyriškis nutilo, moteris nekalbėjo nei žodžio, mergaitė atrodė be žado – Tik tai plunksna girgždėjo, dreiksdama popierių. Vyriškis vis rašydamas bambėjo. Niekšystis, niekšystis, visur niekšystis. Šitas Saliamono šauksmo variantas privertė moteriškį atsidusti. Nurimk balandėlį, tarė jį. Nesisielok, brangusis. Jau ir to gana vyrelį, kad tu rašai visiems tiem žmogėnams. Skurde, kaip ir šaltyje, žmonės glaudžiasi vienas prie kito, bet jų širdis tolsta viena nuo kitos. Iš visko sprendžiančių moteriški kažkada mylėjo savo vyrą tiek, kiek sugebėjo mylėti, tačiau nuo kasdieninių tarpusavio priekaištų ir nuo baisių šeimas legiančių nelaimių visą tai turbūt jau spėjo užgesti. Joje išliko tik tai švelnumo pelenai. Vis dėlto, kaip dažnai atsitinka, meilus kreipiniai pergyveno jausmą. Lūpo sakė brangusis, balandėlį, vyrelį ir taip toliau, o širdis tylėjo. Vyriškis vėl ėmė rašyti. Septintas skyrius – strategija ir taktika. Marijus suspausta širdimi jau rengėsi lipti nuo tos improvizuotos sekyklos, bet jo dėmesį patraukė triukšmas ir jis pasiliko. Netikėtai atsidarė paliepės duris. Ant slenkščio pasirodė vyresnioji duktė įsistojusi į didelės vyriškas kurpės apdrapstytas purvų, siekiančių ir paraudusius kulkštimus – Apsigaubusi sena suplyšusią skraiste, kurios Marius dar prieš valandą nebuvo matęs ant jos pečių galimas daiktas, ji buvo ją palikusi už durų, norėdama sužadinti didesnį gailestį, o išeidama vėl apsisiauti. Ji įėjo, užtrenkė duris, valandėlę staptelėjo atsikvėpti, nes buvo visa uždususi, paskui džiūgaudama linksmai sušuko. Atvyksta. Tėvas pakėlė akis, moteris pakreipė galvą, mažoji sesutė nesukrutėjo. Kas atvyksta, paklausė tėvas. Tas ponas, filantropas, taigi, į Senžako bažnyčios, taip, tas senis, taip, ir jis atvyks, to jau bus. Ar tu tikra? Tikra? Iš tiesų atvyksta, atvažiuoja su fiakru. Fiakru, tai jis Rotšildas. Tėvas atsistojo. Kodėl tu tokia tikra? Jeigu jis važiuoja fiakru, kaip tu galėjai pirmą jo pareiti? Ar bent davė jam adres, ar pasakė, jog mūsų duris pačiame koridoriaus gale paskutinis iš dešinės, kad tik nepaklystų. Vadinasi, tu jį radai bažnyčio, ar jis perskaitė mano laišką, ką tau pasakė? Ta, ta, ta, ta, atšovė duktė, koks tu greitas senutė. Štai klausyk, aš įėjau į bažnyčią, jis buvo savo įprastinėje vietoje, aš jam padariau reveransą ir įteikiau laišką, jis perskaitė ir paklausė mane. Kur jūs gyvenate, mano vaikelį? Aš atsakiau, aš jūs nuvesiu, ponė. Jis man sako, ne, pasakykite savo adresą, mano duktė turi šitą nupirkti, aš paimsiu karietą ir pas jūs būsiu tuo pačiu metu kaip jūs. Daviau adresą. Kai pasakiau namą, jis lyg nustebo ir akimirką sudvėjojo, bet paskui tarė, tiek to atvyksiu. Mišioms pasibaigus mačiau jį su dukterė išeinant iš bažnyčios, mačiau jos įlipant į fiakrą ir žinoma gerai jam įvardėjau, kad paskutinis duris koridoriaus gale iš dešinės. O iš kur tu ištraukė, kad jis atvyksta? Aš ką tik mačiau fiakrą pasukant iš pty bankyje gatvės. Dėl to ir leidausi tekina. O iš kur žinai, kad tai tas pats fiakras? Bet juk aš įsidėmėjau numerį. O koks numeris? 440. Gerai, tu nekvaila merga.